Sura 70. Al-Ma'arij Stepeni Meka 44 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. سأل سائل بعذاب واقع Neko je zatražio da se kazna izvrši. Lil kafirina lejsa lahu dafi' Nad nevjernicima. Niko ne može spriječiti. Min Allahi dil ma'arid. Da to Allah, gospodar nebesa, ne učini. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة K njemu se penju Meleki i Džibril u danu koji 50.000 godina traje. فاصبر صبرا جميلا Zato ti budi strpljiv, ne jadikujući. Innahum jaravnahu ba'ida. Oni misle da se dogoditi neće. Wa narahu qariba. A mi znamo da sigurno hoće. Yawma takunu samau kal muhl. Onoga dana kada nebo bude kao talog od zeitina. وتكون الجبال كالعهن a brda kao vuna šarena, ولا يسأل حميم حميما kada bližnji neće bližnjega ništa pitati. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه Iako će jedni druge vidjeti, nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga dana iskupi sinovima svojim وصاحبته وأخيه i ženom svojom i bratom svojim وفصيلته التي تؤويه i porodicom svojom koja ga štiti ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه i svima ostalima na zemlji, samo da se izbavi. كلا إنها لظى nikada. Ona će buktinja sama biti. Nazza'atan lišava. Koja će udove čupati. Tad'u man adbara wa tawalla. Zvaće onoga koje glavu okretao i izbjegavao. Wa Izgrtao, iskrivao skrivao. إن الإنسان خلق هلوعا Čovjek je u istinu stvoren malodušan. إذا مسه الشر جزوعا Kada ga nevolja snađe, brižan je. وإذا مسه الخير منوعا A kada mu je dobro, nepristupačan je. إلا المصلين أسم بيرنيك الذين هم على صلاتهم دائمون koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ I oni u čijim imecima bude određen dio, للسائل والمحروم za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. والذين يصدقون بيوم الدين I oni koji u onaj svijet budu vjerovali, والذين هم من عذاب ربهم مشفقون I oni koji od kazne gospodara svoga budu strahovali. إن عذاب ربهم غير مأمون A od kazne gospodara svoga niko nije siguran. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali. Illa ala azvađihim au ma malakat aimanuhum fa innahum gajru malumin. i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون A oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون I oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali. والذين هم بشهاداتهم قائمون I oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali. والذين هم على صلاتهم يحافظون I oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali. أولئك في جنات مكرمون oni će u džennetskim bašćama biti počašćeni. Famani allazina kafaru kibalaka muhti'in. Zašto se nevjernici prema tebi žure? Anil jamini wa anil šimali izin. S desna i s lijeva u gomilama. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم Kako svaki od njih žudi da u džennet uživanja uđe. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون Nikada. Mi ih stvaramo. Od čega oni znaju. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون I ja se kunem gospodarom istoka i zapada da ih možemo. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين Boljim od njih zamijeniti. I niko nas u tome ne može spriječiti. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Zato ih ostavi. Neka se napričaju i nazabavljaju dok dan kojim im se prijeti ne dočekaju.